Pasaden astea sartzea izan da ikasle eh, gehien entzat. Gutako batzuek eh, Lizeotik Unibertsitaterako jauzia egin dugu eta jadanik handia izan daiteken aldaketa are handiago egiten du Ipar Euskal Egean goi mailako ezkuntzan dugun eskaintza eskasak. Hene kasuan, etxepare Lizeoko lagun eta ikaskira anitzek bezala, Ego Euskal Egira joateko autua egin dut, Euskaraz ikasten segitu alizateko. Aldi, Zerbona eta Bilboren eh, hartan diren eunta 6 kilometro ez gain, ikasketak Euskaraz egin alizateko espero baino oztopo eta ez uste gehiago ukanditugu. Basoa eta selektibitatea data ezberdinetan eta anotatzi sistema ezberdinarekin izateak eta gure basoko emaitak egoaldean kontuan hartuak izateko erabiltzen den sistema ahotzak ekainean eta ustailean sortu zigun urduritasuna eta kezka azken asteetan ere behitzukan dugu apartamendu bat atxemateko ikasle eta langile orok dituen zaitasunez gain, denek mintzatzen ez dugun gazteleraz negoziatu behar banku kontu espainoak bat ten eskaera eta nola ez preso egiak topatu ditugu bilban, eta gaztelera ez dugu etxeko jabearekin edo wifi konexioa instalatzeko bakarrik behar, Euskal Herriko Unibertsitate Euskalduna omen denaren idazkaritzan gaztelera utxean hartatzen gaituzte usu. Areukerago irakasle gehienek irakurgaiak, bibliografia, filmak edo bideoak gaztelera utxan ematen dituzte. Gu Ipar Euskal Herriko ikasleak, EHUren administrazioaren begietara, ikasle atzegitarrak gira edo frantsesak Euskal Unibertsitatean. Aldiz, irakaslean hitzak ere ez dute kontuan hartzen Euskal badirela gaztelela mintzo ez diren ikasle Euskaldunak. Euskara utxezko lizentziai buruz mintzu zaizkigu, baina lehen aste aski izan zaigu bidea egiteko badela ikusteko. Ikasleak, hor izanen gira instituzioai bide hori egin arazteko, guk ere unibertsitatean gure bidea eginen dugun bezala. Kura jaun emendik ikasle guziai, aldaketak alaketa eta oztopoak oztopo, izan dezagun guziek ikasteko eta untxapasteko parada.